вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у ужо толькі гэтым летом згадваючы ў наших перадачах то арыстакратычнага юрку гаўрука то энергічнага і хітрага петруся броўку то бескампраміснага владимира караткевича ды іншых мы нязменна прыходзілі да высновы ось гэтых людзей якіх мы яшчэ памятаем жывымі сёння сярод жывых няма не толькі з-за біялагічных прычынаў некаторыя цалкам маглі б яшчэ жыць але і таму что такім усім чалавечым тыпажам папросту няма месца ў сённяшнім жыцці. Няма прасторы для таго, каб перахітрыць уладу, як гэта рабіў броўка, ствараючы беларускую энцыкляпедыю і каб перахітрыць цэнзуру як караткевіч іншымі словамі гаворка ідзе пра адносіны чалавека да забароненыя праўды і да узаконенай хлусні за савецкім часам гэтыя восі каардынат здаваліся настолькі непахіснымі што ў іх мог вырасці развіцца неабыякі талент і нават геній але рухнули тыя восі і аказалася што гэта яны фармавалі ў нашым уяўленні вобразы нашых сучасных геніяў і культурных герояў. Сёння гаворка пра яшчэ аднаго такога героя нядаўна пра мінулай эпохі пра Уладзіміра высоцкага ці не самага сапраўды народнага артыста на прасторах ссср высоцкі часцяком бываў у беларусі ставіўся да яе своеасабліва каб пераканацца ў гэтым зміцер бартосік адправіўся па слядах артыста на наваградчыну і знайшоў там яшчэ адзін аб'ект для цыклю перадач пра забытыя адрасы культуры у Ёсць на свеце мясціны, якія сваёй суладнасцю западаюць у душу адразу. З першага позірку. Ваколіцы вёскі літоўкі невялікі шэдэўр беларускага краявіду. Намалюйце ў сваім уяўленні авальнае возера, абкружанае з усіх бакоў яловым лесам. Адзін бераг палогі, другі крута ўздымаецца ўгару. На гары за дрэвамі бачны дах дыхтоўнага хутара. Побач з возерам звілістая шаша, што хаваецца ў лясным гушчары праз якую сотню метраў. Здаецца, нічога асаблівага, але настолькі ўсё зрэжысавана і згарманізавана, што хочаш не хочаш аспынішся. Кожнае дрэва, кожная хваля і нават кожнае воблака граюць тут першую скрыпку. калі я прыехаў у літоўку якраз збіралася на дождж людзей не было адно толькі два мужикі на высокім беразе разбіралі каробку старога гандлёвага павільёну беларуская ідылія Я адкрыў дверцы аўтамабіля і ўключыў загадзя пастаўленую касету. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. У жніўні 1969 тут у вёсцы літоўка Віктор Тураў здымаў фільм вайна пад стрэхамі паводле кнігі Алеся Адамовича. І менавіта сюды да свайго сябра рэжысэра прыехала маладая пара. Ён актор маскоўскага тэатра на таганцы Уладзімир высоцкі, яна французская кіназорка Марына Уладзі. Вось як апісвае той час алесь Адамович. Ён прыехаў у нашу кінагрупу з марынай уладзі, для якой наваградчына таямнічая радзіма яе бацькі праз тыдзень яна нас з Віктарам Туравым напрамілы Бог прасіла. Ну угаварыце валодзю, каб ён не спяшаўся адсюль. Мы пасялілі іх не ў раённым гатэлі, дзе жылі самі, а ў вёсцы. Ноч на сене пад дахам сялянская хлява, дзе ўнізе па-добраму ўздыхае карова, задуменна перажоўваючы сваю жуйку. Парыжаначка была ў захапленні. Ну угаварыце валодзю, Час ад часу яны прыходзілі да нас у партызанскі лягер, маладыя, шчаслівыя адзін адным і кожны талентам другога. Адзін з мужикоў, што разбіралі колішнюю сцякляшку, спадар гадоў 50 падаўся на голас высоцкага. Аказалася, зорная пара жыла на ягоным сінавалі. Гаворыць Антон Клячкоўскі. Хлопцам расказваю, што быў высоцкі начуваў табліцу не мешала бы на сараю. Каму не скажаш, ніхто не верыць. Ну Мары на ўладзе, то если б прыехала, то яна бы успомніла бы это ўсё месца. Што за людзі, ну, ну, абыкновенныя, нармальныя людзі, ну што за людзі, ну высоцкі, што есть высоцкі. Ну. Mm -hmm. Другого Высоцкого-то не будет. Место ему понравилось. Именно вот это место понравилось. Вот и сено, запах сена. Им э, гостиницу сдали, они говорят, нет, нам гостиница не надо, не надо, не надо. Нам только на сено. Мы вот еще пару дней вот пераначуем і паедем подвора кантона літаральна праз дарогу хата гадоў 10 як згарэла але старое гумно пабудаванае яшчэ антонавым прадзедам дзякуй Богу стаіць як і стаяла урослая ў зямлю прапахлае духмяным сенам Антон адкрыў цяжкія дзверы прыпаднімем занавес за краешек такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, Такое ровное, взгляни, Алиса. А вы что это вот сарай его тут устали? Сена полно, запахи такие. На сене лепи спать на гостинице. Ну, всю жизнь по гостиницам, по гостиницам, а так вот злая э, природа. то выпить, то закусить. Знаешь, потом на свежее сено. Ну, спали до 11. До трех часов ночи сидели, спевали, а потом это самое. Ну, конечно, вставать в 11. Радыё Свабода вострая брама. У цыкле забытых адрасоў культуры мы распавядаем пра вёску літоўку на Наваградчыне, у якую лёс прывёў некалі ў Лазіміра Высоцкага. Лесвіца вядзе нас на вышкі, сена аж да столі, Хоць зараз кладзіся, Але класціся зусім не хацелася. Можа, ўся справа ў надвор'і не ведаю, але ад гэтай спаруды веяла холадам неабжытасці. Цёмнае гумно мне чамусьці здалося зусім не месцам для вясковага турызму, а хутчэй схованкай ад чужых вачэй. Ці сапраўды шансанье всея Русі хаваўся тут ад сваіх прыхільнікаў дамо слова мікалаю фефілаву сёння дырэктару любчанскай школы мастацтваў які ў тыя часы толькі ўваходзіў у дарослае жыццё когда он приехал тут за ним погоня целая началась. Не подпускал он к себе. Потому что он занят делом был, приехал, а тут мы, пацаны, так сказать, к нему <laughs> приставали. Ну ничего, потом на озеро Литовка съемки были, как они там собрались компанией, работники фильма. Ну и кое-как уже я до да, их пристроился, там уже познакомились. У меня была записка где-то с ее адресом московским, там все дела, приглашал в гости в Москву. Немножко сдружились, как говорится. Пел его песни, ну, конечно, так, как он пел, не пел, похабил. Он даже выражение такое однажды сказал, говорит, что раз услышу, я тебя убью. Тут не пел я его песни, потому что я пел не так, как он хотел, и не так, как он, допустим, что-то выразить хотел в этих песнях. А я-то пел совсем по-своему, как пацан, вот мне хотелось вот так вот. Не погань мои песни. А человек он вообще отличный был. Жесткий. Жесткий. Правду мог сказать любому в глаза. Никого не стеснялся, не боялся. Своеобразный был мужчина, конечно. И, кажется, ростом небольшой, все, но он, он возьмет стойку там ни с того ни с сего, на одной руке сделает ровненько тело, вытянет вдоль пола и хоть бы что так. Ну а так что там, встречались, естественно, выпивали, песни слушали. Он больше пел, конечно, чем говорил, компанейский, конечно, уже. Но к себе он так сильно быстро не подпускал, что вот незнакомых людей, потому что он уже популярен был настолько, что прохода уже не давали. Рот раскрылся за ним, лишь бы его увидеть, лишь бы услышать где-то хоть случайно. Ездили сюда на явах, помню. Ну, на съемках фильма везде, где только он появится, где все, мы туда уже гостиницу атаковали так, что ему не выйти, не зайти было. Любили, потому что и уважали Во-первых, для такого города небольшого, как наш Новогородок, это сенсация была Высоцкий. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Нягледзячы на імклівую папулярнасць яму забаронена даваць публічныя канцэрты. Яго стаж петушчага чалавека ўжо налічвае 18 гадоў. Алкагалізм прымае самыя вычварныя формы. Многія тыдні на бальнічных ложках не даюць ніякага эфекту. Засарваныя спектаклі яго звальняюць з тэатра. А ў лютым яго наведвае смерць. Дякуй Богу і марыне ўладзе, якая была побач смерць толькі клінічная. І менавіта ў тым ракавым годзе, ледзь вызваліўшыся з таго свету, высоцкі едзе ў Беларусь да Турава. Хаця ягонай прысутнасці на здымках фільма зусім не патрабавалася. Кім быў для высоцкага Віктор Тураў, апісаў сябра паэта Давыд Карапетян. ад турава сыходзіла надзейнасць і самадастатковасць подкупляла і яго абсалютная натуральнасць нічога кіношнага ніякай бамонднай эксклюзіўнасці цяжкім катком праехала вайна па хлапечым лёсе Віктара акупацыя сіротства германская няволя моцна прыцягваў яго да сябе тураў як прыцягвае да сябе стомленую пералётную птушку надзейны уцёс пасярод марскога зыбу у падобна на тое, што гэта былі ўцёкі ад Масквы, ад сяброў сабутыльнікаў, ад плётак і чутак. Уцёкі да сябра, дзякуючы якому ўпершыню песні загучалі з экрана і ўцёкі ў край продкаў. У краіну дзеда, Вольфа Шлёмавіча Высоцкага. Цікава, ці не таму высоцкі рызыкоўна для тых часоў называў Беларусь краінаю, а не рэспублікай, што адчуваў яе нябачныя для этнічнага расейца межы, рысы аселасці. Много неясного в странной стране можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Э, так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде встречаются, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются и бегают фантазии на тоненьких. зараз дамо слова былому мэру наваградка еоргію баку выхадцу з літоўкі у якога таксама спыняўся наш герой я увидел симпатичную особу высоцкі у балоне курткі шапцы козырком даму светло-галубом костюме в клёшных брюках брюки сильно расклешоные и почти на голову вышэй за высоцкого или яны шли разом там но ну, так цікаво было поглядеть на их а радыё свабода вострая брама у цыкле забытых адрасоў культуры мы распавядаем пра вёску літоўку на наваградчыне у якую лёс прывёў некалі у владимира высоцкага яны ведалі куды яны прыехалі у іхным лексіконе прысутнічала слово беларусь так прысутнічала слово беларусь потому что у уже до этого Высоцкий был связан с э, Беларусь фильмом. Другая справа, что краевиды Новогрудщины открылись для его у первый раз. И он был так удивлен, что тут такая красота мается на нашей родной земле. Уже Литока сама по себе это ледников похожее в озеро, а вокруг лес, судовное место. А при каких обставинах вы познаёбились с ними? Э, когда начинались с дымки фильма, а частка з іх праходзіла каля возера літока ў лесе высоцкі быў запрошаны для напісання трох песень для гэтага фільма то ён прыехаў у літоўку калі прыехаў літоку прывялі да маёй мацеры яго і кажа што ось гэта высоцкі ён бы хацеў у вас жыць маці кажа які ён высоцкі па-перша ён невысокі я думал высоцкі вялісты чалавек магутны гэтак далей самы абыкновенны чалавек можа якіх метр шестьдесят пять метр семьдесят но ну, і не такі шырокі ў плечах Тады высоцкі засмяяўся дастае пашпарт і кажа над ці гляце маці кажа веру вам мне слухаць хватае калі ласка заходзьце размяшаць бы і жывіце ну так э, потым прыйшоў я з працы у хаце убачыў госця вялікого про которого чуў не адзін раз але э, відзець так блізка і нейко я аб гэтым не думаў ніколі что это можа быць такое па жыцці і як ён быў як пастаялец клопату многа было ці вельмі добры пастаялец непрыхатлівы не дачу нічога сеў кавы папіў пагаліўся і, і, і, і наперад що тут для яго звычайна зразумела для ў вёска это нормально з'явіць недалёка ад хаты стаяў павільён дзе можна было перакусіць там чатку выбіць пасядзець вечар яны сабіраліся здымаштая група і там ён іграў на гітары і патрабаваў было такое дырэктара фірма і кажа песен у форме а чаму так мала мне заплацілі <laughs> ты і тот адставят мне дабавлю чапай Я ну, трошки боялся, проверял, как бы проходил, как бы, нигде в розетке там ничего не было, не включен где-то магнитофон для записи. А экспромт для него это такая обычная изъява. Там был и смех, там были и другие такие моменты. Но я боялся записывать, потому что правду матку резал. Нет, нет, у народа нетрудная роль. упасть на колени. Какая проблема? За все отвечает король. А коль не король, ну тогда королева. Падайте лицей вниз, вниз. Вам это право дано. Пред королем падайте низ, слякоть и грязь все равно. пакідаючы наваградак пад любыя песні дзяцінства са спектаклю Аліса ў краіне цудаў, я думаю, як хутка з нашага жыцця знік высоцкі. Здавалася, яшчэ учора ягоны крык даносіўся ледзь не з кожнага вакна. Ледзь не ў кожнага дзіцюка быў свой высоцкі на перапісаных па сто разоў бабінах і касетах. Няўжо такому голасу ненаканавана прорвацца ў нашее стагоддзе. Няўжо такія эмоцыі і напруга сышлі незваротна. Цікава, кім ён будзе для Беларусі заўтра, лясыкам суседняй культуры, напаўзабытым голасам брэжнеўска-машэраўскай эпохі, аб'ектам для рэтрамэляманаў. А краявід за вакном бадай все той самы. Занядбаныя сельскія крамы, жалезныя літары калгасных назваў ды і ржавыя водонапорныя вежы. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тады ў 1969 ён пакінуў Беларусь акрыялы. Яго чакалі 70-тыя, ягоныя каронныя гады. Яго чакалі гамлет і Дон Гуан, Яго чакаў Паыж і Нью-Йорк, а галоўныя песні. І так прощай, звініць званок, счаслівы путь, храні тебя ад всякихх бед. А если там и вправду Бог, и все же вспомни, передай ему привет. Прощай. Сапраўды, як і згаданы на пачатку перадачы Владзімир Караткевіч, ягоны цёзка высоцкі паводле ўзросту цалкам мог быць нашым жывым сучаснікам, але іх няма ўжо больш за 20 гадоў. Занадта проста тлумачыць іхную адсутнасць хваробамі. Бо пры ўсім жаданні ўявіць іх у сённяшнім змененым свеце немагчыма а іхныя творы, якія мы прызвычаіліся мераць восямі дзяржаўнай хлусні і забароненай праўды, патрабуюць іншага прачытання і вымярэння. Чаму мы гэтага не робім, бо для чыста эстэтычнага аналізу мы яшчэ недастаткова аддаліліся ад іх. А новыя часы, у якіх мы жывем, ужо для такога вымярэння не надаюцца. Прасцей кажучы, высоцкі такі самы кумір сённяшніх дзяржаўных ідэолягаў, як і сённяшніх апазіцыянераў. Забароненая праўда ягоных часоў ужо не ўспрымаецца як метафара жыцця, а толькі як мастацтва і дэспат Сталін можа без задняй думкі слухаць рэвалюцыйную песню свае маладосці пра дэспата, які піруе ў раскошным палацы, не атаясамліваючы сябе з тым дэспатам. Кожны час патрабуе сваіх песень, сваіх высоцкіх і караткевічаў. Трэба толькі іх дачакацца і разгледзець у смузе пераблытаных каардынат.